O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بضع o'z bandalaridan o'zi istagan kishisini o'z toatiga muvaffaq qilgan, o'zining hidoyati bilan itoatgo'y bandalarini o'z ubudiyatiga sazovor qilib, ularga iymonni suyukli qilgan olamlar parvardigori Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. zimmasidagi amonatni ado etgan, risolatni yetkazgan ummatiga xolis nasihat qilgan va Alloh taolo u zot sababli zulmatlarni yoritgan. saodatmand bandasi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va u zotning ahli ashablariga va to qiyomatgacha u zotni sevgan va yo'llariga yo'llanib sunnatlarini tutgan har bir kishiga ko'pdan ko'p salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum Jundulloh Mujohidlar ovozi radiosining jumadan jumagacha dasturining tinglovchilari. Dasturimizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Assalomu alaykum ahli iymon, muhojir va muhojira birodarlar. Barchalaringizni ushbu Sayyidul Ayyom juma kuningiz bilan muborakbot etamiz. Ana Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qol: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kim quyosh mag'ribdan chiqquncha tavba qilsa, Alloh tavbasini qabul qiladi dedilar. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم shunday deb marhamat qiladi jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki agarda gunoh qilmaganlaringizda Alloh sizlarni ketkazib o'rnalaringizga gunoh qilib Allohga istig'for aytadigan qavmlarni keltirgan bo'lardi va mag'firat qilardi ضد جيشنا الدين قد حمل لهم في كل معركة بلاء بلاء تهدى ولا ننسى رجالا عاض جالا عاض اكتسح الطواغيت اكتساحا ولا ننسى رجالا عاضدون لتكتسح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Musulmonlar ehtiyot bo'lishi kerak bo'lgan din Odam bolasiga hozirgacha nima yomonlik kelgan bo'lsa, demokratiyadan kelgan va kelajakda nima yomonlik keladigan bo'lsa, aynan shu demokratiya tufayli keladi. Hijrat davomidagi xolis nasihatlar. nimaga unaqa deb aytyapti bular desam qo'yavering birodar unaqalar shunaqa qilib yo'lda ozdirib yuradi birodarlarni o'zingiz yo'lingizda davom qilavering deb maslahat berdi shahidlarimizni eslaganda bizlarga nasib qilgan ekan alhamdulillah mujohidlarning nomidan tabriklaymiz bu ulug' ayyom kunlar bilan va hammalaringizni Alloh subhanahu va taologa topshiraman. Assalomu alaykum. Ha, bu o'sha qo'mondon Jumaboy rahimahulloh bo'ladilar. Asha aytadi, Tojikistonda 5 yil jihod qilib, bitta amaliyotda bitta magazin bo'shatmaganman dedi. Lekin shu bitta amaliyotda 4 ta magazinni bo'shatib chiqqan. Bitta amaliyotda. Tushundingizmi? Bittakka o'zi. Eng so'nggi janglarimizdan tafsilot. Ektasnim Kamaz bilan ko'tarib olib ketgan, ikkitasini Allohim nima bilan moshina tortib olib ketdi. Qolgan ahvoli qanaqa? Favjilani. Mavzu nima ekan agar sir bo'lmasa? Musulmon ummatining boshi hisoblangan xalifa va xilofatning tugatilishi haqida. Bu mavzu bizlarga o'tgan dasturlarimizdan tanish bo'lgan Shayx Imron Husayn darsligidan tarjima qilingan. Shuningdek, jahon va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Navbatni o'tgan hafta kechki dasturimizdan olingan haftanomaga bersak. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars bu hind qonunlaridan barahmanlarning o'zlariga xos bo'lgan kitoblardan o'zlaricha ilohiy kitob deb hisoblashadilar manushastir qonunida de, mabodo bir barahman, ya'ni ularning kattalari sharafli kishilari biror kishini o'ldirib qo'yadigan bo'lsa, ularning qonunlari bu barahman dey sharafli kishi bir kishini o'ldirgan bo'lsa, uni o'ldirishlik mumkin emas, balki sochini olib qo'yamiz deyishadi. Ammo boshqa odam shu kishini o'ldirgan bo'lsa albatta qatl qilinadi yahudlar ham shunday qilishardi yahudlar o'zlarining ichida sharafli kishi biror bir gunohni qilsa qonunni ijro qilishmasdi agar zaif kishi ijro qilishsa qonunni ijro qilishardi shuning uchun ham alloh subhanahu va taolo ularni halok qilib yo'qotib tashladi ammo islom zaif kishilarga nisbatan mana bu joyda ham ularning zaifligini hisobga olib Lekin bu qonunlar nas bilan sobit bo'lganda, hujjat bilan sobit bo'lgan suratdagina ijro qilinadi. Shanba Dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar Bir kun bir voqea bo'ldi. Abu Hamza Sudoniy degan birodarimiz bor, Sudonlik birodarimiz. Va aytdiki, qo'mondan Jumaboyev dedi, men Alloh uchun yaxshi ko'raman shuni dedi, tarjima qilib bergin, aytgan. Nima shartlari bormi dedi. Abdullah sharti bor u Alloh yo'lidagi do'stlik. Hamma öyle mi Alloh yolda do'st bo'laman dedi. Sharti qanaqa dedi? Aytib Abu Hurayrani ya? bir kishi kelayotgan ekanki, birodar, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman, shuni xabar qilgan keldim hadisga muvofiq. Deganda birodar, Alloh yo'lidagi do'st bo'lgan bo'lsak, bugundan boshlab sen ega bo'lgan barcha mol mulkka senga qaraganda men haqliroqman degan ekan. Shunga tayyormisan degan aytgan ekan, yo tayyor bo'lsa gavada qaytib ketgan ekan. Kim Ali Abu Abu Hamza Suloniy aytdim, shu shuga dedi. Uni cho'ntagidan 20 lak puli bor ekan. Shata 20 lak chiqardi-yu, mana jumobaga beraman dedi. Alloh yo'lda birodar bo'laman. Men boshqa ish istimam yo'q dedi. Ikkovlar birodar bo'lishdi. <laughs> Ayağının shartlari bor yakshanba Jurnalni sonqilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni sonqilingan ko'p sonli alloh subhanahu va taolo o'zini va uning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolani sifatlagan ismi sifatlarda mutlaq o'xshatish yo'q. Ya'ni Allohu taolaning ismi sifatlari ma'nolarda basharning ismi sifatlariga o'xshagani bilan mohiyat va haqiqat jihatdan mutlaq boshqa narsa va o'xshamaydi. tarixning ko'plab sahifalarida mangu muhrlanib qolgan va insoniyatning ko'plab mo'jizalarini ko'rsatishda xizmati kuchli bo'lgan odamlar muhabbat deb nomlaydigan o'sha qudratli tuyg'u zoyi ketib, yo'qolib bo'lgandi. Bir qancha zamonlardan buyon biror kimsaning qalbidan o'rin olmagan va samara bermaganidan avvalgi va hozirgi shoirlar kuyga solgan go'zallikning porloq ranglari va o'tkinchi maftunkor ko'rinishlarida g'oyib bo'lgan edi. Shaligini nima ko'rgan ikki kishi. Ikkita guvoh. Keyin hali bitta farg'onalik edi. Ashu yerda telefon bilan pachani chiqarish kerak. Hali Oybek dukasi bor edi. Kozim aka bor edi, odam jo'natgan 4 kishi bor edi. Men shunaqa palonchi palonchi Abdulvali Qori Mirzayevni Toshkent Moskva nimasida ketayotganda shu nimada bildik aeroportda. aeroportda registratsiyadan keyin samolyotga chiqmagan, men guvohman deb guvohlik bergan. Dushanba. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon. Andalusning mintaqasi Ashbeliyaning podshasi Mu'tamad bin Abbad salibilarga qarshi Yusuf bin Tashfindan yordam so'radi. Qashtalaning podshasi Alfonso 6-chi Ashbiliyani muhosaraga oldi. Shu paytda Yusuf bin Tashfin 479-hijrida barbarilardan tashkil topgan lashkar bilan Andalusga kirdi va Qashtolaning podshasi Alfonso 6-ni mag'lub qildi. Zulaqa degan mintaqasida shu jang bo'lgan edi. Shu jangning natijasida kichkina-kichkina davlatlari Yusuf bin Tashfinga taslim bo'lishga majbur bo'ldilar. Yusuf bin Tashfin 500-hijriyda vafot qildi. Alloh taolo u kishini o'zining rahmatiga olsin. Seyshanba. Takvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Ko'tarib Shom va hozirgi Turkiya hududlarida, jumladan Antioxiya, Antakya, Tarablus, hozirgi Tripoli Sayda, hozirgi Sidon nomi ham bor, Hayfa, Akko va boshqalarda katolik nasroniylarning amirliklari va podshohliklari mavjud edi. Manguxon bu amirliklar bilan til biriktirishni istadi. Sababi hozirgi Turkiya yerlarida va Shom mintaqalaridagi musulmonlarni nasroniylar bilan band qilib, ularni Abbosiylar xalifaligi himoyasidan chalg'itish edi. Shu sabab Manguxon Salib amirliklarini qitiqlab qo'yish va ularni oyoqqa turg'izish uchun Armaniston podshohi Haysumni ular bilan ittifoqchilik tuzishga jo'natdi. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat. har bir hadis ilim Alloh o'zi hisob kitoblik zot hisob kitobini qilib qo'ydi bir joyda jinday urush bir joyda jinday zilzila bir joyda jinday ocharchilik bunday bunday bo'ldiyu yana dunyoni e, odamlarini darajasi o'z holida qolib hech kim uni nima qilmay qoldi ana shunga o'xshagan alloh taolo xohlasa bir qavmni ustun qiladi bir qavmni xor qiladi hozir dunyoda zo'r berib o'sha yevropadagi nasorolar xristianlar yahudlar musulmon odamlari ko'payib ketyapti buni kamaytirish kerak deb kechasi kunduz fikri hayoli shunda lekin allohni irodasi musulmonlarni ko'payishi kelgan bo'lsa ko'payyapti hech narsani to'solmayapti uni hech narsa aksincha o'zlarida nasllar kamayib ketyapti tug'ilish kamayib o'lish ko'payib boryapti mana bu narsa ularni ko'p xatarga solib qo'yyapti biz bu katta masalalarga kallani qotirishdan yaratgan zotga sig'inib har bittamiz shaxs sifatida vazifamizni ado qiladigan bo'lsak ana unda to'g'ri yo'lni qilgan bo'lamiz payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli imom tabariy rohimaulloh bu oyat karimani shunday tafsir qiladi ilming bo'lmagan mavzular haqida gapirma. Chunki quloq, ko'z va yurak bularning barchasi o'z ishidan javobgardir. Ya'ni Allohu taolo bu a'zolardan ularning egasi nima amallar qilganini so'raydi. Qiyomat kunida quloq eshitgani, ko'z ko'rgani va qalb qilgan e'tiqodi haqida so'raladi. Men o'zim xat savodli odam bo'lganim uchun uni olib o'qib chiqdim. Unda shunday yozilgan edi: Ammo ba'd bizga darak yetdiki, sening sohibing senga jafo qilibdi. Alloh seni xorlik uchun yaratgan emas. Bas, bizning huzurimizga kel, senga mehribonlik ko'rsatamiz. Men maktubni o'qir ekanman, shunday dedim. Bu ham bir imtihon. Keyin esa maktubni yoqib yubordim. Keyin juma chiqib qoldi. Jumada tanimayman endi. Ha bu qomondan juma, ha yaxshi deyman. Tanimayman-da. Assalomu alaykum, deb ko'rishaman. Keyin juma uyga kirib ketib, keyin kech xutondan keyin chaqirdi. Keyin gaplashib o'tirdik, anaqa manaqa. Men bitta shopirga hech yolchimadim, men bitta shopir kerak deyapti-da. Endi men shopirga yaqinlashim kerak. tushundingizmi? Qor shunaqa katta, umuman mashina mingiz kelmaydi u yerda. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفافا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا صلاح الدين فيها كل سهم سهم لجيش الكفر لم يخفض جناحا Hurmatli tinglovchi birodarlar, endi e'tiboringizga demokratiya degan balo to'g'risida bitilgan maqolani o'qib eshittirishni yangi shogirdlarimizdan biriga beramiz. Marhamat. Robbimizga hamd va sano va payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Insoniyat tarixining so'nggi 100 yilida demokratiya, demokratik tuzum kabi g'oyalar har qachongidan ko'proq eshitila boshladi. demokratiya deb atalmish insoniyat kushandasining tarafdorlari ortib bormoqda insoniyatning hamma qatlamlarida hatto demokratiyaga aqidaviy jihatdan mutlaqo zid bo'lgan islom dunyosida ham o'z tarafdorlarini topmoqda musulmon dunyosi uchun demokratik islom yoki islom demokratiyasi degan iboralar yangilik bo'lmay qoldi inson zotini o'z domiga robodek tortayotgan bu g'oya haqida nimalarni bilamiz avvalo demokratiya so'zining lug'aviy ma'nosi nima shu haqda gaplashsak demokratiya lotincha demos xalq va kratos boshqaruv hokimiyat so'zlari birikmasidan tashkil topgan bo'lib xalq boshqaruv xalq hokimiyati degan ma'nolarni bildiradi ya'ni demokratiyada tuzum jamiyat xalq tomonidan emas, xalq tomonidan boshqarilishi tushuniladi. Nomining o'zi yo'q, uning shirk aqida ekanini ko'rsatadi. Demokratlar insoniyatning eng qabih, eng pastkash va eng razil qismi. Odamzodning hamma toifasi va hamma tabaqasida topiladi. Hayvonlar to'dalarida topilmaydigan razolatlar ular uchun oddiy, hatto suyukli mashg'ulot hisoblanadi. odam bolasiga hozirgacha nima yomonlik kelgan bo'lsa, demokratiyadan kelgan va kelajakda nima yomonlik keladigan bo'lsa, aynan shu demokratiya tufayli keladi. Demokratiya atom bombasidan ham xatarli. Atom bomba insonni jismonan yo'q qilsa, demokratiya insonni ham jismonan ham ma'nan yo'q qiladi. Insondagi fitratiy g'ayratni yo'qotadi. uning bu dunyosini ham, oxiratini ham kuydirib kul qiladi. Ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlar orasida va hatto Alloh yo'lida yurgan mujohidlar orasida ham demokratiyaning ba'zi alomatlari u yoki bu darajada ko'rinib qolmoqda. Musulmonlar orasida yashasin islom, yo'qolsin shariat degan harom shior yoyilib bormoqda. Quyida so'zlarimizni asoslashga harakat qilamiz. Demokratiya insoniyat otasi odam atoning jannatdan chiqarilishiga sabab bo'lgan bo'lsa-da, asosan Fir'aun zamonasidan keyin rivojlana boshlagan. Hozirgi milodiy eraning boshlanganiga 20 asr bo'lgan bo'lsa, uning boshlanish davrida va undan oldingi eraning oxirgi asrida demokratiya o'zining dastlabki cho'qqisiga chiqqan. Oldingi Eraning so'nggi asrida yashagan Rim imperatori Yuli Sizar nomli badbaxt birinchi bo'lib demokratiyaning cho'qqisini belgilab bergan. Hamma narsani o'zining nomi bilan atash kerak. Asl tarixiy haqiqatlarni ochib, islom ummatiga yetkazish vaqti keldi deb o'ylayman. Kofir mushriklar islom dini haqida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shaxsiyatlariga solih kishilar va ummat peshvolari mujohidlar sha'niga buxton va tuhmatlar to'qib, tarqatib yotganida ba'zida kofirlarning peshvolari haqida haqiqatni aytishga istihola qilamiz. Quyida keltiradigan ma'lumotlarimiz to'qima emas. Faqat kofirlar ularni qattiq sir saqlaganliklari sababli ommaviy axborot vositalarida hozirgi tarixchilar orasida kam yoritilgan. 1985 yilda sobiq SSSRda boshlangan bosh boshdoqliklar tufayli bu kabi sirli ma'lumotlar ham ba'zi manbalarda ko'rinib qoldi. Sezar va uning demokratiyasi haqidagi ma'lumotlar o'sha paytida qo'shtirnoq ichida sirli olam nomli ilmiy oylik jurnalda berilgan. Yoshligida podshohning o'ynash bachchasi bo'lgan bu badbaxt o'zi imperator bo'lganidan keyin yana ham razilroq amalga qo'l urgan. Badbaxt Sezar hukumat yig'ilishlari o'tkaziladigan Senat maydonidagi o'zining xos suppasida Senat a'zolari va tomoshabin xalq ko'zi o'ngida onasi bilan Alloh taolo harom qilgan razil amalni qilgan. E'tiroz bildirganlarga esa biz ikkalamiz xohladik. Boshqalarning nima ishi bor? mana shu narsa aynan demokratiyaning cho'qqisidir deb javob bergan bundan ko'rinadiki inson nafsi xohlagan har qanday qabihlikni qilishiga demokratiya deyilar ekan amerikadagi demokratlar partiyasi o'ziga ramz sifatida nega eshakni tanlagani endi ko'pchilikka tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak hozir insoniyatning aksar qismi bu eshak mijozlar yetakchiligida yana o'sha Sezar belgilab bergan cho'qqi sari aslida o'zining tubanligi va halokati tomon odimlamoqdalar. Yanada to'g'rirog'i hozirgi demokratlar Sezar chiqqan cho'qqiga allaqachon yetib chiqib, unga qanoat qilmasdan yangiroq, yanada tubanroq cho'qqilarni qidirishmoqda va topmoqdalar ham. ularning o'lchoviga ko'ra biror davlatning demokratik yo demokratik emasligi shu davlatda bir jinsli nikohga ruxsat berilganligi ayollar huquqlari niqobi ostida davlat ro'yxatidan o'tgan va qonunlashtirilgan islovatxonalarning ishlab turganligi so'z va vijdon erkinligi deb ataluvchi xususiyatlar hamda joylarda sinagog cherkov va masjidlar bilan bir qatorda fohishaxona restoran va qimorxonalarning yonma-yon joylashgani bilan belgilanadi. Bunday holga 600 yildan ziyod islomiy xilofat hukm yuritgan hozirgi Turkiyaga borgan kishilar guvoh bo'lganlar. Yana bir misol, Ozodlik radiosida Tojikistonning Qorategin mintaqasida demokratiya rivojlanganligining isbotini Odamlar hatto Ramazon kunlari ham bemalol spirtlik ichimlik icha oladigan bo'ldilar, deb xabar berildi. Alloh harom qilgan aroqni Ramazon kunlari icha olish demokratiya rivoji namunasi emish. Mana demokratiya tarqatuvchilarning asl basharasi. Har qanday amalning cho'qqisi bo'lgan kabi uning qo'yi pog'onasi boshlanishi ham bo'ladi. Demokratiyaning cho'qqisi haqida gap ketganda, albatta uning boshlanish nuqtasi bilan ham tanishib qo'yishimiz zarur bo'ladi. Chunki Alloh saqlasin, odam bir kun kelib cho'qqiga qanday chiqib qolganini bilmay yurmasin. Demokratiyaning birinchi zarrasi insonning qalbida shariat doirasidagi nizom, tartib qoidalarga nisbatan norozilikdan va bilib bilmasdan haq-huquqlar talashishdan boshlanadi. Bu norozilik va talashishlar vaqti bilan albatta shu nizomga nafrat va itoatsizlikni keltirib chiqaradi. Eng oddiy, eng zarur tartiblar ham bundaylar ko'ziga adolatsizlik bo'lib ko'rinadi. Bu ko'proq taqiqlarga, norozilikda o'zini namoyon qiladi. Nima uchun internet mumkin emas? Nima uchun telefon qilish mumkin emas? Nima uchun bu narsani sotib olish mumkin emas? o'zimning pulim xohlaganimni qilaman. Nima uchun unda, nima uchun bunda va hokazo. 10 yillarda shakllangan imtihon sinovlardan o'tgan tartiblardan norozi bo'linadi. Aslida jamoatda shariatga zid bo'lmagan narsalarda mutlaqo mumkin emas degan gapning o'zi yo'q. Faqat tartib va nazorat bilan bo'lishi talab qilinadi xolos. Ba'zi o'rinlarda o'zimiz guvoh bo'lyapmiz. hatto jihod ibodati uchun farz bo'lgan e'dod amali ustidan ham shikoyat va shubhalar hosil qilinmoqda. Bizga zulm qilinyapti, ovqat kam berilyapti, shakarni ham o'lchab beriladimi? degan noroziliklar ta'lim davrida beriladigan ba'zi tanbih jazolarni o'zlari uchun haqorat sanab, bizlarni xorlashyapti kabi da'volar bilan boshqalar nafsoniyatini qo'zg'ab, go'yoki ularning haq-huquqlarini himoya qilgan kishi bo'lib, ta'lim oluvchilar orasida fitna chiqarishga bo'lgan harakatlarning asosi ham albatta qalbdagi demokratiyaga moyillik uchqunlaridir. Bu boshlanishi hozir tavba qilib qaytmagan, o'zini tekshirib o'nglamagan kishi xotirjam bo'lsin. Bir kun cho'qqiga chiqqanini ham bilmay qoladi. Ko'pchiligimiz filmlarda ko'rganmiz. Amerika harbiylarining ta'lim jarayonida instruktorlar ta'lim oluvchilarni baqirib, faqat onasidan so'kadi. Yelkasiga bitta yulduzchali pagon olish uchun dayus kursant faqat "Yes, sir" dan boshqa gapni qaytarmaydi. Har qanday jismoniy va ma'naviy xorlikka tayyor. Bu ta'limga mujohidlar ta'limini tenglashtirib bo'ladimi? Aydotning jihoddagi hukmi, tahoratning namozdagi hukmi kabi ekanidan esa mujohidning har qanday holatda ham ta'lim olishi farzligi kelib chiqmaydimi? Ta'limda qancha og'ir bo'lsa, inshaalloh jang maydonlarida shuncha oson bo'ladi. Bunga jang maydonlarida eski mujohidlar ko'p bor guvoh bo'lganlar. Demokratiyaga bog'liq yana bir masala itoatdan bo'yin tovlash masalasi. To'g'ri, itoat juda qiyin ish. Nafsga yoqmaydi. Lekin muhojir mujohidlarga musibatlarning deyarli hammasi itoatsizlik tufayli kelganiga guvohmiz. Buyruqqa itoat qilinmagan, natijada talofat ko'rilgan yoki borilmasin degan joyga borilgan, qo'lga tushib asir bo'lingan. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda mu'minlarni itoatga buyurib, Niso surasining 59-oyatida shunday degan: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Ey mu'minlar, Allohga itoat qilingiz va payg'ambarga hamda o'zlaringizdan bo'lgan musulmon hokimlarga bo'ysuningiz. Bu buyruq mu'minlarga kifoya qiladi. qalbida demokratiyaga zarracha moyilligi bor kishi esa bu buyruqni bajarmaslik uchun hayoti dunyoda turli yo'llar qidiradi va aksar hollarda topadi ham. Oxir oqibat xiyonat yo'liga kiradi. Islom tarixida, insoniyat tarixida bundaylar ko'p o'tgan. Ularga Alloh taolo kifoya qilgan va bundan keyin ham o'zi kifoya qiladi. Bundaylar odam atodan qiyomatgacha aziz bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo itoatsiz fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. Innalloha la yuhibbul kho'inin. Albatta, Alloh xiyonatkor kimsalarni sevmas. Anfal surasi 58-oyatdan. Demokratiyaning yana bir ustuni inson huquqlari masalasi. inson huquqlari himoyachilari nomi bilan birlashgan bu badbaxtlarning aqidasicha inson hamma narsaga haqli, nima qilaman desa haqli. Ya'ni insonni hech nimadan qaytarmaslik kerak. Nima xohlasa qilsin, haqqi bor. Shu bilan birga ular inson fitratidagi Alloh bergan uyat, hayo hissini tan olmaydilar. Behayolik, shallaqlik demokratlarning eng katta va asosiy belgisi. Ular insondagi uyalish va hayo sifati va hamda taqiqlar insonning o'zini namoyon qilishiga va umuman insoniyat taraqqiyotiga to'sqinlik qiladi degan botil aqidani tarqatib, hayo va taqiqlarga qarshi kurashadi. Zotan hayo insondan boshqa biror maxluqqa berilmagan buyuk ne'matlardan biri. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu xususda shunday marhamat qilganlar. Hayo iymondandir. Buni inkor qiluvchi behayo demokratlarning biriga ey badbaxt deilganda u nima bo'pti? Badbaxt bo'lishimga haqqim bor deb javob bergan ekan. o'zining badbaxtlikka haqligini da'vo qilsa mayli, boshqalarning ham shu haqqa egaligini talab qilishlariga nima deysiz? Ularning yana bir muhim belgisi o'zlarini boshqalar uchun g'amxo'r, jonkuyar, jonboz do'st qilib ko'rsatishlaridir. Demokratlar oxirgi 20-30 yilda xossatan ayollar huquqlari to'g'rirog'i ularni xorlikka tortish masalasida qattiq harakat qilmoqda. Ayollar erkaklar bilan teng huquqli deb aslida islom dini ayollarga bergan izzatni yo'qotib, ularni hayvonlarga aylantirishni maqsad qilgan. Bu fisq, furuj va fasod himoyachilarining aytishlaricha, fohishalik ham ayolning insoniy huquqi emish. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi 10 yilda dunyoda faqat ayollar huquqlarini himoya qiluvchi 1.5 millionta turfa xil tashkilot tuzilib, ro'yxatdan o'tgan. Bitta qiziq misol. Chechenistonda tuzilgan ayollar tashkilotining nomi Vladimir Putin nomidagi ayollar islomiy vatanparvarlik klubi tashkil topdi. Astagfirulloh deb yoqa ushlamay ilojingiz yo'q. Yana bir ma'lumot. Dunyoda itlar, mushuklar, to'ng'izlar, odamxo'r bo'rilar va hatto suvaraku chevillar huquqlarini himoya qiluvchi millionlab huquq tashkilotlari gurkirab faoliyat ko'rsatayotgan bugungi kunimizda birorta haqiqiy musulmonlar huquqlarini himoya qiladigan tashkilot tuzilmagan. Nima, musulmonlar chivinchalik ham qadrga ega emasmi? Yo'q. Aslida musulmonlar huquqlarini biror tashkilot himoya qila ham olmaydi. Bu faqat Alloh taoloning fazli bilan ibodatlarning cho'qqisi bo'lmiş Alloh taolo yo'lidagi jihod orqali keladigan islomiy xilofat va mu'minlar xalifasining vakolatidagi ish. Demokratiyaning navbatdagi ustuni erkinlik. So'z va vijdon erkinligi haqida turli qonunlar ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, har kim xohlagan fikrini, xohlagan usulda bildirish huquqiga ega. bir kishini maqtashga, boshqa bir kishini haqorat qilishga va buni xohlagan usulda ifodalashga har kimning haqqi bor. Xohlasa payg'ambarni va hatto billah xohlasa odamning tili bormaydi. Haqorat qilish mumkin. Bundan tashqari bir ikkitasini rasmiy hisobga olmaganda, dunyodagi hamma mamlakatlarda insonlarning vijdon erkinligi o'sha davlatlarning konstitutsiya deb ataluvchi har yili kamida 100 tadan 200 tagacha o'zgartirish kiritiladigan qulbola qonunlarda belgilab qo'yilgan. Davlatning har bir fuqarosi o'zi xohlagan dinga e'tiqod qilishi va yoki hech bir dinga e'tiqod qilmasligi mumkin. Mana sizga vijdon erkinligi. Demokrat toifalar xohlagan dinga kirishni yoki birorta ham dinga kirmaslikni buyursa, Alloh taolo insonlarni islom diniga kirishlarini Qur'oni Karimning Oliy Imron surasi 85-oyatida buyurgan. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Kimda kim islomdan o'zga din istasa, bas uning dini Alloh huzurida hargiz qabul qilinmaydi va u oxiratda ziyon ko'rguvchilardandir. Hozirgi zamonga kelib, demokratiyaning musulmonlar uchun yanada xatarli ko'rinishi paydo bo'lgan. Bu demokratik islom g'oyasi. musulmonlar orasidan chiqqan munofiqlardan tashkil topgan bugungi demokrat unsurlar mutlaqo bir-biriga zid ikkita aqidani birlashtirib, islomni demokratlashtirishga urinishmoqda. Islom yakkayu yagona xoliq Alloh taoloning hokimiyati, demokratiya esa maxluq, xalq hokimiyati. Ularni qanday tenglashtirib bo'ladi? Islom najot, demokratiya esa halokat demakdir. Yarimta najot bilan yarimta halokatni birlashtirib nimaga erishiladi? يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Ey mu'minlar, to'la holdagi islomga kiringiz. ya'ni islomning ba'zi hukmlariga itoat qilib, ba'zilariga itoat qilmaydigan kimsalardan bo'lmangiz va shaytonning izidan ergashmanglar. Shubhasiz, u sizlarning ochiq dushmaningizdir. Baqara surasi 208-oyat. Nihoyat fikrlarimizning xulosasiga ham yetib keldik. Yuqoridagi oyatga e'tibor beraylik. Oyatda islom hukmlarining nafsga yoqmaganiga itoat qilmaslik haqida gapirilib va shaytonning izidan ergashmanglar deyilyapti. Alloh taolo ko'ngil xohishini, hoyu havasni shaytonning izidan ergashishga tenglashtiryapti va uning inson zotiga ochiq dushmanligini bildiryapti. Demak, biz demokratiya deyotgan narsa ayni shaytonning o'zi ekan. Uning izidan ergashganlar esa ikki dunyoda najot topmaydi. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutsa, bas u ochiqdan ochiq ziyon qilibdi. Niso surasi 119-oyat. Mana aziz birodarlar, demokratiya degan baloning qanchalik razolat va qabohat ekanini qisman bo'lsa ham bildik. Allohga va oxirat kuniga to'liq iymoni bo'lgan kishining xossatan jihod maydonlarida aziz jonini Robbisi yo'lida qurbon qilishni maqsad qilgan mujohidning demokratiya qabohatini tanishi uning eng mayda zarrachalardan ham saqlanishi shart. Shart va yana shartdir. Aks holda Alloh saqlasin. hijrat yurtida zahmat chekib qilgan amallarimiz xabata bo'lib ketishi mumkin va yana yodimizdan chiqarmaylik. Har qanday balo kabi demokratiya balosidan ham faqat Alloh taoloning o'zigina saqlaydi. Buning xabarini o'z bandalariga mehribon va rahimli Alloh taolo Qur'oni Karimning A'rof surasi 201 oyatlarda mu'minlarga bildirgan. وَإِمَّا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون Agar sizni shayton tomonidan bo'lgan vasvasa yo'ldan urmoqchi bo'lsa, Allohdan panoh so'rang. Albatta, u eshitguvchi, bilguvchidir. taqvo qilguvchi zotlarni qachon shayton tomonidan biron vasvasa ushlasa, Allohni eslaydilar-da, bas to'g'ri yo'lni ko'ra boshladilar. Biz muhojir mujohidlar din dushmanlari munofiq mushriklardan muruvvat kutmasdan Allohdan haqiqiy taqvo qilib Robbimiz buyurgan hijrat va farzi ayn bo'lgan jihod amallarida mustahkam bo'lishimiz, o'zlarimizni isloh qilib, Alloh bergan salohiyatimiz va kuchimizni o'zining yo'lida sarflashga bor imkoniyatimiz bilan harakat qilishimiz zarur. Mana, aziz birodarlar, demokratiya degan baloning qanchalik razolat va qabohat ekanini qisman bo'lsa ham bildik. Allohga va oxirat kuniga to'liq iymoni bo'lgan kishining xossatan jihod maydonlarida aziz jonini Robbisi yo'lida qurbon qilishni maqsad qilgan mujohidning demokratiya qabohatini tanishi, uning eng mayda zarrachalardan ham saqlanishi shart. Shart va yanada shartdir. So'zimni yana shahid amirimiz Muhammad Tohir Foriq rahimahullohning so'zlari bilan yakunlayman. Demokratiyani juda yaxshi taniydigan, do'st dushmanni yaxshi ajrata oladigan va aqidada mustahkam shahid ustozimiz aytar edi. Biz hech qanday ko'rinishdagi demokratiyani xohlamaymiz. Biz faqat shariatni, Alloh taoloning shariatini xohlaymiz. Robbimiz nimani qil deb buyurgan bo'lsa, o'shani qilamiz. Nimani qilma degan bo'lsa, o'sha narsani qilmaymiz. Bizga boshqa o'lchov kerak emas. Tavba qildim senga, kechir Allohim. Xato kar bandayman, ko'pdir gunohim. Maqtov va azizlik faqat senga xos, qulman senga qulman. man xolos maqtov va azizlik faqat senga xos qulman senga qulman man xolos senga tavba qilsam ko'nglim xotirjam rozi bo'l ey g'affor tavba qilsam kim tavba qilmaganni xoniga voydir oxiratda unga jahannam joyidur tavba qildim senga kechir Allohim xatokor bandayman ko'pdir gunohim maqtov va azizlik faqat senga xos qulman senga qulman qulman man xolos maqtov va azizlik faqat senga xos qulman senga qulman qulman man xolos masiyat bog'ida o'sgan holman hidoyat va rahmat suvingga zorman hayotimda ulug' amal ko'rmasman istig'fordan o'zga afzal bilmasman tavba qildim senga kechir Allohim xatokor bandayman ko'pdir gunohim maqtov va azizlik faqat senga xos qulman senga qulman man xolos maqtov va azizlik faqat senga xos qulman senga qulman qulman man xolos Hurmatli tinglovchilar, bugun biz sizlarga yana harakatimiz mujohidlarining navbatdagi amaliyotlarini siz azizlarga o'sha oxirgi amaliyotdan aytib berasizmi? 2 kun oldin bordik, kecha keldik biz ham maqsad Marhamat qilib, diqqatingizni Sangarga qaratamiz. Shu bitta joy bor ekan, Rasul Xel degan, Lakimarvat tomonda, tomonda. tomonga bordik, keyin birodar anaqa zarur birodarimiz ikki kishi borib tarassud qildi keyin kelib bizga aytish tayyor bo'linglar shunaqa bitta tartibimiz bor yaxshi deb birodarlar bilan bir haftadan keyin sal havo nima bo'ldi bir hafta kutib turdikda shu nimani tartibni ho'p keyin qanday bo'ldi imkoniyat bo'ldimi keyin alhamdulillah keyin alloh taolo nima qildi alloh fazli bilan maqsad ketib mana bir allohu alam endi qirq kishimi ellik kishimi borib nima qildik masalan shu joyga borib kaminga oldik keyin moshinalar chiqdi nimadan kempdan chiqib shu tomonga harakat qildi keyin anso bizga xabar berdi biz shunaqa tartib qildik uch guruhga nima bo'ldik taqsim kaminga uch guruh bo'ldik shu uch guruhdan moshinalarni maqsad urish kerak edi shunga sal nima kechroq bizga xabar yetkazdi u amr bo'ldi otishni boshlanglar deb boshlan hamma уже nima qildi otishni boshlandi shunda savjilar nima bo'ldida qochishni ham bilmasdan aksari o'lib ketdi shu moshin tagiga kirib ba'zilari qochgan joyda o'lib ketdi ozgina qochib moshin yoniga shu joyga o'lgan keyin zaxmiy bo'lgan lekin masalan ko'zimiz bilan ko'rib turar edikda shu nimani itlarni raza zalil bo'lib sharmandavor o'xshab o'lib ketdida o'lgani o'lib zaxmiy bo'lib keyin bitta mejir bor ekan salmon degan shu badbaxt kattasi o'lgan keyin yana bitta sapidormi shu balo bu ham o'lgan yana nechta yettitami shunaqa zaxmiy bo'lgan jamida o'n to'rtta hmm, yaxshi anig'i qancha bo'lgan o'sha o'lganlar yaradorlar bo'lganini aniqrog'i bormi hammasi o'lganlar o'n to'rtta bo'lgan yaradorlarchi dollar 5 ta bo'lgan hmm, mashinalarchi mashinalar qanday holatga kelgan ikkita mashinani kran bilan olib ketishgan Pachaqa chiqqan edi mashin вообще ishdan qoldida ikkitasini kamaz bilan ko'tarib olib ketgan ikkitasini vallohu nima bilan mashin tortib olib ketdi qolgan ahvoli qanaqa favjiylarni Bola o'sha urgandan keyin 2 kun nima bo'lgan tartib bo'lgan keyin vertolyot kelib nimalarni olib jasadlarni olib ketgan keyin biz shu qaytgan paytda ham shunaqa ba'zi gaplar bordi keldida bizga masalan o'sha joyga itlar chiqqan yordam keladida narigi tomon sal u tomonroqda nimasi bor kempi bor shu itlar nima qilib kelgan yordamga shu ish bo'lgandan keyin biz уже ketgan edikda u joydan birodarlar holati yaxshi alhamdulillah bo'lmasa xursand qaytib keldi bilasiz bu joylar holatini xursand keldi yana boshqa hech gap bo'lmadi alhamdulillah shu nimalar bilan yurib keldik yana qaytib o'zimiz joyimizga hamma birodarlarga salom ayting biz ham duodamiz rozi bo'lsin siz ham salom ayting hamma aka ukalarga assalomu alaykum va rahmatulloh jihod maydonlarida xizmat qilayotgan mujohidlarimizni haqqilariga duo qilishni unutmanglar lekin ne'matulloh akamiz ham bu safar boplabdilar nima haqida gapiryapsiz Sheyx al Husaynning yana bir darsini tarjimasini boshlab yuboribdilar. Mavzu nima ekan agar sir bo'lmasa? Mavzusi ham zo'r. Usmoniy xilofatining qulatilishi haqida ekan. Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Bugun sizlarning e'tiboringizga musulmon ummatining bilishi kerak bo'lgan mavzuni tayyorlaganman. Musulmon ummatining boshi hisoblangan xalifa va xilofatning tugatilishi haqida. Bu mavzu bizlarga o'tgan dasturlarimizdan tanish bo'lgan Shayx Imron Husayn darsligidan tarjima qilingan. Let us now begin in Allah's blessed name. The Khilafah was destroyed. Who destroyed it? Why did they Xilofat yiqitildi. Kim uni yiqitdi? Nima uchun yiqitdilar? Qanday qilib yiqitdilar? Qachon yiqitdilar? xilofatni nima bilan almashtirdilar? Uning kelajagi qanday? Bu juda muhim savollar. Lekin ko'pchilik bunga hozirda javob bera olmaydi. Keling, ma'ruzamizni boshlaylik. Muqaddas zamin yahudiylarniki bo'lishi kerak degan yahudiylarning qalblarida qattiq ishonch bor ekanini bilasiz. Alloh ularni muqaddas zamindan chiqarib yuborishiga 2000 yildan ortiq dunyoda sarson sargardon bo'lishlariga qaramasdan muqaddas zaminni yahudiylar egallash kerak deb mustahkam e'tiqod qiladilar. Yahudiylar muqaddas zaminga sayohatchi sifatida emas, yerning haqli egalari kabi qaytishni maqsad qilganlar. Bu narsani 2000 yillardan buyon orzu qilib keladilar. Davud va Sulaymon alayhisalomlarning buyuk davlatlarini qurishni orzu qiladilar. Lekin bu hammasi Masih Dajjonning hiylasi ekanini biz Qur'on va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak hadislaridan bilamiz. 1919-yilda muqaddas zaminni ozod qilishi 1919-yildan 1948-yillar orasida muqaddas zaminga sayohat uchun emas, balki muqaddas zaminga egalik qilish uchun qaytishadi. 1948-yilda esa Isroil davlati tashkil qilinadi. Bir ko'zlik Dajjal yahudiylarni mana shu Davud va Sulaymon alayhisolamlarning buyuk davlati ekaniga ishontiradi. Lekin bu hammasi Dajjalning yolg'onlari. Shunga qaramasdan yahudiylar bu yolg'onlarni quchoq ochib qabul qilishadi. Isroil yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarini o'rniga dunyoni boshqaradigan davlatga aylanadi. Kim bu so'zimga qarshi bo'lib, Bu odam bunday gaplarni qaydan oldi? Biz bu narsalarni kitoblarimizda o'qimaganmiz. Bu hammasi yolg'on deydiganlar faqat kutsin. Ha, kutsin, ko'radi. Endi agar yahudiylarning bu tilla davri sodir bo'lishi uchun dunyodagi davlatlarni Birlashgan Millatlar Tashkiloti qilib birlashtirishlari kerak bo'ladi. Shunga islomiy xilofatni ag'darishlar rejalashtirilgan edi. Islomiy xilofat boshqaruv sistemasini sindirishlari kerak, chunki bosh olinsa bas. Boshsiz jasad befoyda. Shunday qilib, hujum birinchi bo'lib falsafiy shaklda bo'ldi. Ya'ni ilm faqat sezgi a'zolar yordamida olinadi degan fikrni musulmonlar ongiga kiritib, islomiy olamga yoya boshladi. Hamma narsa aql bilan o'lchash boshlandi. Ruhiy olam o'rniga materialistik dunyo qarash shakllana boshladi. Bu oliy hukm Allohdan olib insonlar qo'liga o'tkazilganiga ishora qilardi. Ibrohim alayhisalomning Robbisi emas, endi faqat odamlar hokim bo'lishdi. Odamlar davlatni tashkil qiladilar va davlatga hokimlikni topshiradilar. Bunday voqelikni Yevropa olami o'ylab topgan. musulmonlar emas. Davlat nafaqat hukm qiluvchi, balki oliy hokimga aylandi. Ya'ni davlat qonun chiqaradi va bu qonun oliy qonun hisoblanadi. Ibrohimning Robbisi nimani harom qilgan bo'lsa, endi biz buni halol qilamiz deydi. Agar men noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, ayting. Gaplarim to'g'rimi? Bu davlatlar Alloh nimani harom qilgan bo'lsa, uni halol qildi. Ular bu bilan shirk amalini qildilar. Davlatni oliy deb e'lon qilishi bilan shirk qildilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti dasturining 24-25-bobida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi dunyoda oliy hokimlik huquqiga ega deb yozilgan. Axir bu shirk amallardan-ku. Bu bobni o'zini islomiy deyayotgan davlatlar o'qimagan bo'lsa kerak. Dinsiz hukumat o'zining o'ylab topgan qonunini oliy qonun deb e'lon qilishi shirkka kiradi. Alloh harom qilgan narsalarni halol qilishlari ham shirkka kiradi. That was shirk. Surah At-Tawbah of the Quran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. They took their priests and their rabbis as arbab, lords and gods beside Allah. Tavba surasida Alloh shunday marhamat qiladi. Yahud nasorolar Allohni qo'yib, o'zlarining rohib va olimlarini rob qilib oldilar. Shuning uchun Yevropa falsafiy urushni qurollik urushdan oldin boshladi. Bu falsafiy dunyo qarash xilofat sistemasini almashtirishlik uchun ishlab chiqarildi. Tamimi Dari hadisidagi jassosani eslaysizlarmi? Ular o'z josuslarini Istanbulga jo'natdilar. Ichkariga kirib, yangi turklar degan tashkilotni boshlashlik uchun Bu tashkilot ichida Mustafa Kamol bor edi. Bu yoshlarning miyalarini aynitdi, aynitdi va nihoyat ular Yevropada paydo bo'lgan dinsiz siyosatni qabul qilishdi. 1897-yilda yevropalik yahudiylar sionistik harakatga asos soldilar. Ana shu yillarda Allohning mo'jizasi namoyon bo'lib, Firavnning jasadi topildi. Bundan tashqari, Janubiy Afrikada topilgan qimmatbaho toshqonlari Yahudilarning ribodan topayotgan foydalarini hisobsiz darajada kuchaytirib yubordi. Bu konlar insoniyat tarixidagi eng katta qazilma boyliklaridan edi. Dajjal yahudilarni moliya bilan ta'minladi. Sionist aqida bilan ta'minladi. Shuning uchun xilofatni yiqitish kerak edi. Lekin jangga 5000 yahudi bilan borib bo'lmaydi-ku. Xilofatni yiqitish uchun jahon urushini keltirib chiqarish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Xiladan ish olinadi. O'zing esa orqada turasan. Barmoq izlarini qoldirmaslik kerak. Sendan hech kim gumon qilmasligi lozim. 1914-yilning yozida qotillik uyushtirildi. Avstriya-Vengriya shahzodasi Grand Duke Ferdinand Sarayevada o'ldirildi. 1914-yilda Yevropada 6 ta katta davlat bor edi. Atlantika okeani ortida yana bir minalmagan ot bor edi. Lekin uni kuchini hech kim bilmasdi, chunki u hali poygada sinalmagan edi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropaning 6 ta davlatlari. Bular Rossiya, Fransiya, Britaniya, Germaniya va Avstriya-Vengriya. Bular 5 ta. 6 tinchisi qaysi? Usmoniylar xilofati. Bu vaqtda hali Turkiya davlatiga aylanmagan edi. Katta mamlakatlar ichida urush chiqarish uchun puxta reja tuzish kerak bo'ladi. Bu ish oson emas. Avstriya-Vengriyadagi qotillik izlari Rossiyaga olib borardi. 11-sentyabr voqealari arablarga qaratilgani kabi. Avstriya-Vengriyaning Rossiyaga qarshi urush ochishdan boshqa chorasi yo'q edi. Britaniya va Fransiya Rossiya bilan o'zaro himoya qilishlik to'g'risidagi kelishuvlari bor edi. O'sha vaqtdagi Britaniyaning tashqi ishlar vaziri yahudi edi. O'z o'rnida Germaniya Avstriya-Vengriya tomoniga o'tdi. Yevropada yana bir xasta odam bor edi. Kim edi u? Usmoniy xilofati. Xalifa jangga kirishni xohlamasdi. Chunki xilofatning harbiy tayyorgarligi ancha ortda qolganini xalifa yaxshi bilardi. Lekin Istanbuldagi ichki ixtilof va Bosforda joylashgan Rossiya kemalari urushga bahona qilib ko'rsatildi. Urush boshlandi va yahudiylar hamma yig'gan boyliklarini urushga sarf qildilar. Buning evaziga yahudiylar birinchidan islomning boshi sanalmish xilofatni yo'qotishni talab qildilar. ikkinchidan Falastinni o'zlariga olishlikni talab qildilar. Urushga Germaniyaning suv osti kemalari ishga kirdi. 1916-yilga kelib Germaniya Fransiyani qo'lga oldi va Britaniya orolini suv osti kemalari bilan o'rab olib, Britaniyani tiz cho'ktirdi. Yahudiylar mana shu vaqtni poylagan edilar. Buni moliyaviy kelishuv deb atashadi. Germaniya yahudiylari Britaniya hukumatiga kelishuvni taklif qilishdi. Ular minilmagan otni, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarini Britaniya foydasiga urushga olib kirishni va'da qilishdi. 1916-yilda Lawrence Arab musulmon shaklida Britaniyadan Arabistonga kelgan josuslarning biri edi. Arabistonda Sharif Husayn Makka va Madinaning amiri qilib xalifa tomonidan tayin qilingan edi. Makkaning himoyasi arab batalyoni qo'lida, Madinaning himoyasi turk batalyoni qo'lida edi. Men nima uchun xalifa Madina shahrining himoyasiga turk qo'mondonini Fahri pashani tayinlaganini tushuna olmayman. Shunday qilib Britaniya josuslari Sharif Husaynning oldiga kelib, osmondagi yulduzlarni va'da qilishdi. Inglizlar shunday dedi: "Biz siz yomon ko'rgan Usmoniy turklarni Arabistondan tozalab, ozod qilamiz va sizlarga mustaqillikni va'da qilamiz, deydi. Bunga e'tibor bering. Inglizlar xilofatni va'da qilishayotgani yo'q. Mustaqil arab podshohligini va'da qilishmoqda. Bundan tashqari arzimagan 7 million funt sterling beramiz deyshgan. Bu hozir 100 milliardga to'g'ri kelsa kerak. O'sha vaqtdagi 7 million hozirdagi Bill Gatesning boyligi bilan barobar. Sharif Husayn hozirgi Abdulloh Iordaniya qirolining babakaloni bo'ladi. Sharif Husayn Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xiyonat qildi. 1300 yildan beri hukmron bo'lib kelayotgan islom ummatiga xiyonat qildi. Allohning ochiq oydin bo'lgan oyatlariga qarshi chiqdi. Violated the plain and clear command of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran in Suratul Ma'ida, in which he commanded us, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhizul yahuda wal nasara awliya. Do not take the Jews. Allah Qur'onda Ma'ida surasida shunday marhamat qiladi. Ey mu'minlar, yahudiylar va nasroniylarni do'st tutmangiz. Ularning ba'zilari ba'zilariga do'stdirlar. Sizlardan kim ularga do'st bo'lsa, bas, u o'shalardandir. Albatta Alloh zolim qavmni hidoyat qilmas. Lekin Sharif Husayn bu oyatga qarshi chiqib xiyonat qildi va undan keyingi kelgan avlodi ham shu xiyonatni davom ettirib kelmoqda. Shunday qilib Sharif Husayn 7 million funt sterlingni qabul qildi. Ha, Juda qiziq bo'ldi-da bu tog'utlar davri. Inshaalloh ushbu darsning davomini keyingi jumalarda tinglashimiz mumkin. Qadrdoning qayda qoldi? Kimlar bo'ldi qadrdon? Kimdir toldi, kimdir oldi, yuking ko'tarishi bor. Ansorlarning yurtida yurib qo'lma qo'l muhojirlar baxtiyor topib to'g'ri yo'l jihoddadir baraka fazilat turqon shukr qil ketma to'yon qanoatli bo'l husayn aka assalomu alaykum va alaykum assalom xizmatlar bilan charchamayapsizmi alhamdulillah bu kelishingizni hijratingizni aytib berasizmi qanday bo'lgan hijrat ne'matiga va jihod ne'matiga bizga nasib qilganiga allohga hamdlar bo'lsin va uning payg'ambari muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovatlar bo'lsin oldin boshqa joyda yurgandik hijrat emas lekin vatandan boshqa joyda vatandan chiqishli hijrat bo'lmaganmi oldin hijrat bo'lmagan biz tushunchamiz bo'lmagan hijrat jihod haqida keyin tashqariga chiqqanimizdan keyin u yerda ko'p internet orqali boshqa nimalar orqali targ'ibot nimalar orqali Mujohid Husayn birodarimiz qanday qilib O'zbekiston islomiy harakatiga qo'shilib qolganlarini bunday deb aytib berdilar. Keyin o'sha internetda O'zbekiston islomiy harakatini saytini ko'rib qoldik, Furqon Qum. Keyin u orqali aloqa qildik. Birinchi qoniqarli bo'lmadi aloqamizda qanday qoniqarli bo'lmadi shu birinchi aloqa qilganimizda keyin biz bilan telefonda gaplashildi gaplashilganda savollar berildi bizga savol berishdi nima deb qayerdasiz nima qilyapsiz o'sha keyin buni biz shubhalanib qoldik nimadan shubhalandingiz shu o'zbekiston istixboroti masi bo'lsa kerak deb o'shalarga tushib qoldik aloqada deb o'yladingizda bale shunaqa keyincha Keyin oradan vaqtlar o'tdi. Keyin biz shu O'zbekiston Islom harakati haqida ma'lumotlar yig'a boshladik internet orqali. Oradan vaqtlar o'tdi. Keyin biz Abduvalo Qora akani atrofida yurgan bitta birodarni topib oldik, keyin u orqali u birodarga aytdikki, gaplashib, aloqa qildik, muloqot qilib, ko'p vaqt birga bo'lganimizdan keyin u bizni jihodiy nimalarimiz, fikrimiz bo'lgani uchun maslahat berdiki, inshaalloh yaqinda keyin u birodar aytdiki bizga mana ramazon kelyapti yaqinda birodarlar duo qilinglarki allohga shu ramazon oyida duolar qabul bo'ladi o'zingni haq jamoatingga bildirgin bizga qaysi o'zingni do'stlaring bo'lsa o'zing o'shanga yo'llab qo'ygin deb duo qilinglar deb bizga maslahat berdi birinchi keyin orada vaqt o'tdiki keyin o'sha u birodar abduallo qor akani shogirdi deb yurgan birodarlar o'sha atrofda yurganlar bizga mana shu o'zbekiston islom harakatida abduvaloq aka davrida chiqib ketgan hijrat qilgan birodarlar borligini aytdi bizga shular bor ekan dedi keyin ma'lumot bo'lganidan keyin orada vaqtlar o'tishi bilan yana bitta o'sha abduvalo qorakani shogirdimiz degan birodarlar maslahat berdiki u jamoatga bormanglar o'zbekiston islom harakatiga bormanglar dedi aytganlar abduvalo qorakani shogirdimiz deyishdi sizga Bali, u ham shogirdimiz deyishdi siz so'radingizmi qanday shogirdi bilmadim endi o'zlarini shunaqa derkan ular saudiyada istiqomat qilib o'sha yerda faoliyat yuritar ekanlar hozir ham o'sha yerda ular bali o'sha saudiyada ismini bilasizmi ismini hozircha esimda yo'q lekin esdan chiqib ketdi bu ismlari keyin nima bo'lgan keyin ular mujohidimizning aytishlaricha abduvali qori akaning yaqin tanishi jamoatda bo'lib keyin qochib ketgan ekan u ham ularning orasiga borib qaytib zo'rg'a qochib keldi deb bizga nima qildi bormanglar u yoqqa dedi keyin biz bundan ko'nglimiz taskin topmadi biz aytdikki alloh taolodan so'raganmiz biz shuning uchun biz saudiya arabistonida aytishgan ya'ni jamoatdan qochib ketgan Abdulla qori akani yaqin tanishi bilan husayn birodarimiz allohning taqdiri va hikmati ila boshqa bir davlatda ko'rishib qolishdi o'zingiz ko'rib qoldingiz bali uchrashdik keyin o'shunda aytdikki shunaqa shunaqa voqealar bo'lgan ekan nimaga unaqa deb aytyapti bular desam qo'yavering birodar unaqalar shunaqa qilib yo'lda ozdirib yuradi birodarlarni o'zingiz yo'lingizda davom qilavering deb maslahat berdi keyin o'sha o'sha birodarga aytdiki birodar keling nimaga u yo'ldan ozdiradi mana shu jihodga chiqqan birodarlarni yo'ldan to'sadi ular nima uchun haqni yashiradi ular to'xtang mana shu yerda telefon qilamiz keling dedim o'sha savdoga telefon qilamiz ularni kiziblarini yuziga aytamiz nimaga unaqa bizni aldaydi deb telefon qilmoqchi bo'ldi keyin qandaydir nima bo'ldiki ularga telefon qilmadik ham siz o'sha odamdan so'radingizmi sizni o'sha jamoatdan chiqqan deb aytishdi deb so'radingizmi aytdim yo'q dedi man hech qanaqa jamoatdan chiqqan emasman dedi jamoatga muxolif ekanmi u odam qarshi ekanmi yo'q muxolif emas ekan qandaydir maqsadlarga ko'ra o'sha aylanib borib qo'ygan ekan saudiyaga nima uchun unday deyishdi unda saudiyadagilar bu odam to'g'risida bilmadim ular e, birodarlar so'raganda aytdiki ular shunaqa saudiyada o'zlarini abduvalo qorakani shogirdlarimiz deb atab o'sha odamlarni yo'lda ozdirib yuruvdi ular meni borsam men bilan gaplashmaydilar ham man borsam oldiga bormoqchi bo'lsam mandan o'zlarini olib qochadilar deb aytdi bizga keyin keyin qanday yetib keldingiz keyin shu ollohni nimasi bilan eson omon yetib oldik nimaiki man oldin ramazonda ollohdan ikki narsani so'ragandim ey robbim o'sha jihod yo'lini ko'rsatib qo'ygin o'z do'stlaringga yo'lini ko'rsat degan deb e, yana bitta duom bor edi u ham ijobat bo'ldi alhamdulillah o'shaning uchun man hech qalbimda shubha yoki bir gumonlar yo'qki inshaalloh ho'p mana shu saudiyada turib sizga yolg'on gapirganlarga yoki bo'lmasa e, ularni o'sha e, sheriklari bo'lsin boshqa yerda turib olgan ularga nima degan bo'lardingiz mana yetib kelibsiz jamoatni ko'rgansiz ularni avvalambor alloh taolo qalblarini hidoyat qilsin va shuni aytamanki agar bu mujohidlarga o'sha ummatga ummatni oliy qilish maqsadida yurgan o'sha dinni oliy qilish maqsadida yurgan birodarlarga agar foyda berolmasalar zarar ham bermasalar degan maslahatni beraman biz chetda yurgan musulmonlardan faqat va faqat haqqimizga xayrli duolar qilishlarini Allohdan tilab qolamiz. Jihod ibodatidan qaytarayotganlarga birgina savolimiz bor. U ham bo'lsa, o'sha qaytaruvchilar aslida kim tarafdalar? بعضهم لقاب البعض شوقا واشتها ويقص بعضهم لقاب البعض شوقا واشتها ويقص بعضهم لقاب البعض شوقا واشتها برادرم لبيك حاليكي شافيور اكامزنين قصالار نما بولد رسول كامل كامي راديا جورنالده اشتمي ابسزمي Jumada ham eshitaylik. Qomondan Jumaboy akaga kelib qolgandilar shekilli. Qissada qanday qilib Jumaboy akaning jabhasiga kelganlari tugab, endi u kishini Afg'onistonga jo'natayotgan paytga kelib qolgan edik. Mücahidler Zamonamiz mücahitlari Guvoh bo'lgan o'z qissalari Islomni izzat va onlari Tarixni bitgandir qonlari Zamonamiz mujohidlari Guvoh bo'lgan o'z qissalari Islomni izzat va onlari Tarixni bitkendir qonlari payshanba afg'onistonga kuzatib qo'ydim-u. chegaraga tushdik kechqurun mana kechqurun nechida desam kechqurun tushdi-da. Mana shu jumaboy akam ahmad ahmad borda yana ilhom ahmad borda u keyin umar Borzi, keyin doda tushdi 5 kishi tushdi-da. keyin tushdi-da. keyin hammani tushirib yubordi menga aytdi-da, kechqurun dedi nima qilasiz dedi kechqurun o'sha mashinada tosiz dedi ertaman sahar dedi nimaga tushun, nima qiling dedi A, nimaga nima dedi mashinani kalitini jagaga olib bering dedi keyin siz bilan yaqinda ko'rishib qolamiz dedida shu bilan ketdi aytdi aytgani aytgan yo'q hech kimga man ketyapman yoqqa ketyapman degan yo'q keyin men ham hayron bo'ldim nimaga moshina yoqda yotaman dedi men ham hayronman yaxshi dedim itoat dedim keyin moshinada uxladim men ham Ertama turib namoz o'qib o'zim yakka nima qilib keyin ertaman sahar jagan shtabiga bordim nimani topshirdim keyin shunda oradan uch kundan keyin yana nimaga hoyitga borib qolishdi ular hmm. keyin men hayron bo'ldim nimaga ekan dedim shu Jumoy, umar Borzi, dodar yana ilhom o'sha ahmad yo'qolib qoldida keyin yo'qolib qolgandan keyin shu oradan qancha desam bo'ladi bir ikki hafta o'tgandan keyin bildiki Jumoy nimaga yetib olgan dushanbaga borganda dushanbada nima nima qilgan? pasport to'g'irlashgan hmm. afg'onistonga hmm. pasport to'lab nima bilan o'tib ketishgan pasport bilan o'tib ketishgan afg'onistonga hmm. lekin sag'irtashdan chegaradan o'tolmagan hech kimga xabar ham yo'q shunda o'ta maxfiy nimasi nima bordi harbiy odam edi jumoy haqiqiy haligi nima deydi tug'ma talant deydimi tug'ma qobiliyati bor edi harbiylikka keyin ustozi doim yanidan maslahatchi qilib yuradi ustoz bor edi-yu. اللهم خرب بنيانهم ويتم أولادهم اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز يا جبار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك Takbir. Diniy nimasi edi? Haligi nima Necha yildan beri ham sangar bir-birini haligi issiq sovuqni birga boshidan o'tkazgan. Alloh subhanahu va taolo bu yo'lda sizlar bilan bizni sobit qadam qilgan zotga benihoyat hamd sanolar bo'lsin va o'tib ketgan shahodalar shahid birodarlarimizni do'stlarimizni shu 7 yilda jihod qilib, ya'ni mana shu kunni, mana shu vaqtni intizor bo'lib, ya'ni Allohning dinini oliy qilishlik maqsadida o'zlarining diyorida mana shu islom bayrog'ini oliy amal bilan oliy qilgan holatda niyat qilgan do'stlaringiz Bugun ko'plari shahid bo'lib ketgan. Alloh subhanahu va taolo u do'stlaringizni hammasini rahmat qilsin, o'zi rozi bo'lsin. Kelgandan keyin u yerdan pullab keldi Afg'onistondan bilasiz. Keyin 3 ta mashina oldi, yangi UAZ. Nimaga harakat bo'lib ketdi Batkengga. Keyin hamma Batkengga ketdi. 3 ta mashina menga qoldi. 3 ta mashina menga qoldi, Bahtiyar axiri Baxtiyor bergini yo'lda ketyapti. Rasululloh alaykum, menda Talha ikamiz bor edi. Abbos amakisi bor edi, Talha. Hmm. Ashi ikkovlar dedi, menda yangi yo'l ochaslar dedi. Produktda otlarga dedi. Yo, yangi yo'lovchasizlar deb ikamiz bizni nima qilardi? Mashinadan o'zim minib qoldi, men ketdim piyoda Talha ikamiz. Baxtiyor nima qilgandan keyin 2 kunlik 2 kunlik yo'l ekanda u piyoda. Hmm. Biz ishonsiz bitta non ham olmaganmiz. Ishonasizmi? Non. Shu 2 kunlik nimaga ichdimi yo'sini yo'lda ashida Talha bor, ishonsiz ertamangacha shu qaltirab nima qilib hali ajimani qilib chiqdi. Ertamangacha, bir kechada. Bir kecha bir nima yo'lda bitta qirg'iz chopon bor ekan, shunikida yotdik. Hmm. Keyin ikkinchi kecha yo'lda haligi nima desam, qaysi oy edi? Vallohi alam shu avgust oyi edi-da. Avgust oyi tog'da o'zi tog'da soyda bo'yini qarang. Katta-katta toshlar bit. Bir o'tin ham yo'q, hashak ham yo'q. Katta-katta toshlar ustida talha ertamangacha nima qilib, ajimani qilib hali qilib chiqdi. Sizchi? men bitta tonim bor edi shunga o'ranib shu yarim uyqu yarim nima qilib nima qilib bir narsa qilib tong ottirib oldikda hmm. keyin shu batkenda boshida kira nima bo'lib qoldi qay? bor ish nima yegan ish nima yo'q holimiz qurib qoldi hmm. keyin shunda kirsak ishonasiz bitta olma daraxti mevasi hamma mevasi tagiga to'kilib yotibdi ishonasizmi shunaqa olma rosa qonimiz olmaga to'ydi olmaga to'yib keyin unaqasiga 3 soatdan keyin Batkenda Batkenda kirib bordi. Qo'mondonlar turgan joyga yetib oldi mintaqaga. Hmm. Ikki kun yo'l nimaga yeganimizda ishtimi yeganiga faqat qor yeb ketdik. Yegana narsa yo'q. Ikki yangi yo'l ochish qada u yerda otmas, odam ham zo'rg'a yuradi. Shunaqa katta anaqa jalla bo'lib qolgan muzli jar. Bunday jar bo'lib qolgan qor yoqsa usti parda bo'lib qolar ekan. Hmm. Mana shunaqa joyga tushib ketsa, tamom odam saylib qolar ekan. 20 metr, 30 metr mana shunaqa muzli jar. qor yog'sa tepasi muzlab borar ekan Talhikamiz tushib ketib tushib ketib zo'rg'a nimaga batkanga borib oldik hmm. keyin batkanga bordik keyin bu yerda ko'rdik jang bo'ldi jihod maydoniga kelishlik uchun olib ketdim inshaalloh va alloh subhanahu va taolo sizlarni qo'linglar bilan inshaalloh kofirlarni xor qilishlikka ham inshaalloh sizlar bilan bizga nasib qiladi inshaalloh shuning uchun birodarlar faqatgina robbimizga tavakkul qilaylik Robbimizdan so'raylik Alloh subhanahu va taolo qalblarimizni, iymonlarimizni mustahkam qilsin. Biz turgan tomonda jang bo'lmagan, boshqa tarafda edik. Baskana shu 1 haftacha bo'ldik. Keyin juma yana orqaga qaytdingizda, shofir qolmabdi, mashina mingan dedi. 3 ta mashina qolib ketdi dedim aka. Keyin yana orqaga qaytdim. U yerda qanday bir nima bo'lyapti? Bizga ta'sir qilgan narsalar bormi? Bir kun nima aytib berdi? Qozoq kotib bor edi-ku, qozoq birodar. abdulaziz shu aytib berdi bu kuni amaliyot bo'ldi dedi hmm. dushman 4 ta sangar olgan oldiga bilasizmi bunday kichkina dara edi borgan bunaqa dara edida tor dara shunaqa ta sangar olgan Jumoyda nimasi bor edi pol safaga. Rasa chiroyli uni sapogizga o'xshab ketadi hmm. Rasa chiroyli edi ichi jun mana shunaqa koja keyin o'sha amaliyot bo'ldi dedi. amaliyotdan keyin ertaman turib qarasa dedi sapogida yamigacha qon bo'lib ketgan deydi qoni keyin jumoydan so'radim deydida nima bo'ldi desa keyin qisqasi ro'bara ro'bara jang boshlangan tushundingizmi sangarma sangar keyin jumoy o'zakka yakka chiqib turib dushmanni yonboshini sangaridan tushib turib pon sangardagilar hammasini bitta bitta tindirib chiqqan bitta bitta otib keyin ikkinchi sangariga o'tgan ikkinchi sangarni yonboshidan tushib turib bitta bitta tindirib chiqqan uchinchi sangarga o'tgan uchinchi sangardan bitta bitta chiqib turib qaytib o'zini birinchi sangarga kelgan ana shu aytadi Tojikistonda 5 yil jihod qilib, bitta amaliyotda bitta magazin bo'shatmaganman deydi. Lekin shu bitta amaliyotda 4 ta magazinni bo'shatib chiqqan, bitta amaliyotda. Tushundingizmi? Bittakka o'zi. Hammamiz reformada jang qilib turaverganmiz deydi. Hozir boshlab bo'lmaganmi? Hozir boshlab bo'lmagan. Hozir boshladan xabari bo'lmagan. Jangdan keyin ertasiga jumada oyog'ini ko'rib so'rashgan. Pul sapaga, pon yamigacha qon bo'lib ketgan. U masalan otsa qana qon bo'ladi, masalan u qilish bilan chopmaydi-ku, chop. Ot. Masalan, otadi, nima qiladi? Otgani, otib, keyin nima qilib yiqiladi-yu. Yiqiladi, bosib-bosib o'tib ketganda ali nimasini? Bitta-bitta otib chiqib ketgan hammasini, tushundingiz? Adinochkada otib chiqqan. Ha, bitta maganda bitta urrasa ketdi, shundan tugadi. Kechqurun? Kechqurun, shu keyin hali bitta tog'asi bor edi, ana bilasan, ana kim edi, ana yaramasi bor edi-yu. Bilol, ha. Mana shu jang boshlandi deydi. mana shunday turpaqqa boshini shunday tashlagan deydi mana shunday qilib ikki soatdan keyin amaliyot tugadi deydi o'rnidan o'g'atib bo'ldi jang tugadi yur ketdi deb o'g'atib olib kelganmiz deydi <laughs> haligi ashiddaolaykuhrohmabaynahumboru shuni teskarisida uniki bu yerda gapirganda bo'rzi edi. ha u asha kim bo'rzilik qilganda sangarda ko'rasiz chiqqaningni 1000 bo'lib qoladi keyin biz qaytdik biz qaytgandan keyin ikki haftadan keyin jumoy qaytdi o'zi yegani non yo'q qaysi haligi guruhga oldiga tursangiz qo'tos so'yilgan qo'tos g'animat olinadi katta hmm. qozonda go'sht qaynab yotadi hmm. endi oshxonaga go'sht yuversangiz ham odam haligi nima ichib ketib qolar ekan hmm. ich ketavor nima shishansiz o'malab eng oxiri qaytishda bitta peravalga o'malab chiqdim ishonasizmi to'ra ayalab ich ketyaptida faqat ich ketyapti yegani non yo'q keyin bir joyga keldik Shu perevaldan tushsak palatga bor ekan. Endi tog' tog'li joy sentyabr oyi bilasiz, oktyabr kiryapti. Keyin bitta palatga, katta palatga ekan. Kirdikda salafan bor ekan. Bir 10 kishi, 15 kishi bormidi. Hammamiz ustimizga salafan yopib yotdik-da, hammamiz katta salafan ekan. Hmm. Ya siz rosa issiq yotibsiz. Ertaman tursa haligi salafan tellab turib boru, shunaqa muzdek bo'lib badanga tegyapti. Tursiz, nima qilgis kelmaydi. Sovuqda shunaqa. Endi u paytda nimani tashqariga chiqib tavorat qilishga, hamma nima qilib, bir uzoq uzoqqa ketyapti, uzoqda hammasi bir-biriga tayon qilib kelyapti, bir-biriga bildirmasdan. Suv sovuq. Yana bir namozni o'qidik, bomnat o'qidik. Keyin piyoda harakat. Keyin shu ikki yo'lda ikki kecha yotib nimaga yetib keldik. Issiq suv bor edi, Obigarim degan joy. Hmm. Obigarimga yetib keldik. Shundan keyin u yog'i nimaga hayat hoyitga harakat keyin keldi komandani yana shapalok qildingizmi hmm. qancha qildiz keyin keyin keldi shopirlik keyin ana shundan keyin boshlandi shopirlik hoyitga keldik keyin asrlarni olib keldi o asrlarda haligi yo'lda nimaga topshirdi shohga hammasini yo'lda topshirib topshirib to'rtta yaponni olib ketdi hmm. to'rtta yaponni keyin nima tomonga olib ketdik o tojikobod tarafga nimalab keldi shoh qopda pul ko'chada ko'chada nima deydi tovarabmen deydimi ko'chada almashtirishmi almashtirish qancha pul ekan bilmayman shu alloh alam to'rt edi shekilli ikki qoptami nima qilgandim bilaman ikki qop ikkita qopda to'rt ming to'rt million to'rt million ko'chada almashtirdi shoh u yerdan pulni olib keldi biz ko'chadamiz safarali ekanmiz hmm. keyin u keldi Meni mashinamda nima bor? To'rtta yapon bilan ali nimasi, tarjimoni 5 ta. Hammasini ko'zi qorada baylangan. Keyin u yerdan pul olib keldik, ko'chada hoyitda, keyin u nima qildik? Pul deb taxtab bizni mashinaga oldik. to'ro uni soxtami, pulni tekshirish nima yo'qmi? Qada. ko'chada qada tekshirasiz hamma tomosha nima qiladi ko'chani ko'chadamiz u boradigan nimamiz ham joyimiz ham agar soxta bo'lsa soxta kallasi ketadiyu jumboydan o'lgudek qo'rqadi Hmm. o'rtada shoh turibdida haligi munofiq bor edi-yu. Shoh ham olgan bo'lsa kerak o'zinikini. Oladi, olmasa u almashtirish bo'ldi. Meni bizim meni mashina men mingan mashinada to'rtta haligi yapon bilan ko'zi bayliq edi, qora. Bitta tarjimon bilan 5 kishi edi. Tezda ulaylash. Shundan keyin harakat. Nima keldik? hoyta keldik. Hmm, Ketgan juma qarab turibdi, jumaga tarsa toshtirdi. alhamdulillah qutuldi ular ketdi ular ham xursand biz ham xursand toshning puli deyaptiyu bir so'miga ham nima qilmagan toshnik bo'lgan tojikiston jihodi ham shuncha shahidlarni berib berib oxiri xiyonat bilan xarob qilindi a aka nimasini aytasiz lekin harakatimiz yetakchilari bo'lmish ustozlarimiz Tohir aka Jumaboy aka va ustoz Abu Abdullah Pokistoniylar Tojikiston jihodida asosiy o'rinni egallashgan ekanlar. Alhamdulillah bugungi kundagi bir ulug' ayyommi Alloh subhanahu va taolo bir ya'ni ulug' kunga erishtirdiki alhamdulillah mana shu kunni Alloh subhanahu va taolo g'alaba kunini maqsadsiz bilan bizga bir ulug' kunni nasib qildi alhamdulillah. Ya'ni bugungi kun alhamdulillah tarixda qoladigan kun. va Allohning bergan marhamatini mana bugungi kunda, ya'ni Allohning bergan va'dasini ko'zimiz bilan ko'rib turibmizki, alhamdulillah, bugun ozodona Allohning kalomidan, ya'ni suhbat qilamiz. Allohning jihodidan suhbat qilamiz. Nizomiy ilmlarni olishlikka Alloh subhanahu va taolo bizlarga nasib qilgan ekan alhamdulillah. Mujohidlarning nomidan tabriklaymiz bu ulug' ayyom kunlar bilan. ва ҳамаларинани аллоҳ субҳанаҳу ва таолога топширама ассалому алайкум бародари меҳмон бародари мусалмон қумандон ҷумъабойро ташаккури зиёд бигӯям ӯро ман алҳамдулиллоҳ имрӯз ҳамчу як гуле дар сари сабати гулҳои исломӣ мешиносам ва назди худованд даогу ҳастам ки худовандо ҷага генерал звани олиб накетуд о шаҳарга bilasa jaga hmm. Zvani olib shaharga ketdi, keyin u rosa jumoga boshqacha qila qilibdi. E, jumo ana qilamiz mana qilamiz ustoz bilan biz naqsha chizdik e, anaqa uni eron forma ichidan o'tarib olamiz vazifa olib bir balolar rosa quloqqalami ilib ketgandi keyin oradan bir haftadan keyin keldida jaka jaga hmm. inshasiz generalskiy anaqa ikki ikkita qizida shim nima qildi ketgan ketganda qanaqa edi ketganda sodda sodda kiyinib ketuvdi kelganda keyin kelganda generalskiy shim kiyib keldida hmm. kelsangiz kilo olib qatib qolasiz keyin haligi uyida juma uni qabul qilib oldi juma unga xabar kelganda hmm. jaga boshqa cho'ppagan jaga keldi недовольныйda qiyofasi hmm. keyin haligi rais muhojir sodda endi bilasiz endi jaga endi delavoy katta nimalar nima qildi juma dedi men shunchadan beri seni qancha nafaring bo'lsa men kutib olayotgandim dedi sen meni bu yerga chaqirtirding dedi endi joyga dedi bu yoqqa o'tir dedi seni ishi bor dedi nima bo'ldi dedi e qisqasi dedi juma dedi tojikistonda jang tugadi dedi besh yil davomida jang bo'ldi dedi xalqni iqtisodi pishdi dedi iqtisodni ko'tarishimiz kerak dedi e dedi jaga sen bir hafta oldin boshqa gapni gapirayotgandin endi boshqa gapni gapiryapsan tira xudome zanajaga dedi toychalar shunday nima dedi tira xudome zanajaga dedi tushundingizmi seni xudo uradi xudo uradi dedida nimada jaga aytdiki qisqasi chiqib chiqib nima tojikistonda jang tugadi chiqib ketmasang bo'lmaydi dedi bo'lmaydi dedi ey e, jaga dedi qo'lingdan kelganini qil dedi hech qayoqqa chiqmayman dedi jang qilaver jang qilsa mana tayyormiz dedi kela olasan dedi xohlaganingda qilib jang qilaveramiz dedi qo'lingdan kelganini qil hech qayerga chiqmayman dedi dam berdi jagaga e, jaga endi jagani jaga qilgan jumoy degan eshitganmisiz birinchi qo'mondan gilan kamandi ishi bo'lgan qo'mondan birinchi eng katta tojikistonda o'sha o'sha mintaqada jihodni nimasini ishini oldiga surgan jumoy bo'ladida birinchi jumoyni guruhi shu nimaga tushib vahyo vodiysi deydi vahyo vodiysiga tushib turib birinchi marta jumoyni guruhi jangni boshlab bergan tojikistonda Hop. Ha- katta jangni Hop. dushmanni birinchi tankisini urgan dashti yozgilom deydi dashti yozgilomda uch kun jang bo'lgan qattiq jang shunda kufr sinib ketgan برادری مهمان برادری مسلمان قماندان جمعه بای را تشکری زیاد بگویم او را من الحمدلله امروز همچو یک گل در سری سبت گلهای اسلامی میشناسم و نزد خداوند دعاگو هستم که دا این جهاد مقدسی که امروز در خاک تاجکستان ما و شما پیشه کردیم فیروز بگردد و این فریزه ها را ما یک جا با همراه قماندان عزیز و محبوبمان در خاک ازبکستان پیشه بکنیم نره تکبیر keyin biz dsfda bu yoqda eshittiribdikda qish payti endi sovuq bilasiz tog'li mintaqa ha sizlar shu bir xonada nimada ha bitta xonada yo'q o'rtada dsp bor devor dsp devor dsp dsp taqa keyin e, jaga ba peshamanta go'dagasti jumuva deb dahanaka jang o'yladi tushundingizmi shansi sovuq shu bir payt men uxlab qolibmanda e, orada qancha turdi uch soatdan keyin haligi said aka nima telexlarni boshlig'ida turinglar turinglar ketamiz deyaptida endi endi tavlalarni markazidan o sayyotgacha uch soatlik moshina yo'l bilasiz hali qish sovuq hmm. qay ketamiz deyapman ishonsangiz trevoya qildikda juvoni jahli chiqqan ketdik kechasi o o'n bir o'n ikkida nimaga bordik Sayyotga, bilasiz sovuq hmm. hamma qatib uxlab yotibdi ham ishtimay, ovqat ham degan odam. keyin ketdi bizdan yotdik keyin joyga shunda o'zi bilan o'n ikkita pazig avtobus olib kelgan ekan muhojirlar hammasini chiqarib yuboraman deb tushundingizmi o'n ikkita nima o'n ikkita pazig avtobus bor edi sariq hmm. shunaqa olib kelgan ekan birinchi muhojirlar chiqqan paytida keyin bo'y prosa nima qildi shu bir haftani ichida o'zgarib ketdimi ha bir haftani ichida plastinka o'zgarib ketdi keyin qisqasi bir haftadan keyin nima qildi haligi safarga tayyorlansin dedi muhojirlar bilasizlar birinchi oiladorlar jumoy sinamoqchi generalni repetitsiya qilmoqchi edida hmm. hamma telexlarga nima qildi kimda granata bo'lsin dedi ha nimalik muhojirlarga bersin dedi zan bor dedi unda hmm. hammaga bittadan granata berildi hmm. granata berilgandan keyin uch kungacha juma kayfiyati yo'qda hamma jahli chiqyaptida u qilib bo'ladi men tushunmayman nima endi muhojirlar ketgan qayerga ketganini men ham bilmayman maxfiy haligi sir saqlar deyapman o'zingiz ham bilasiz sizlar xabaringiz yo'q bizni xabarimiz yo'q ha keyin uch kundan keyin muhobara qildi luqmon bor muhobarachi bilasizda hmm. muhojirlar nimaga yetib olibdi dedi afg'oniston qunduzga muhobara keldi alloh akbar ey safarali maka tezda qishloqqa tushib qo'y molmi nima bo'lsa topib chiqinglar bo'ptimi nima qilin ha tinchlikmi muhojirlar yetib olibdi sog' salomat hammasi xursand bo'linglar bitta changlar alloh akbar xursandchilik ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan Hurmatli tinglovchilar Sizlarning diqqatlaringizga hozirgi kunda o'ta muhim bo'lgan bir da'vatni yetkazmoqchimiz. Ya'ni da'vatchimiz agar shu ketishda bo'lsa, inshaalloh mana man degan shayxlarni ortda qoldiradi. Marhamat, da'vatdan o'zingiz uchun kerakli xulosani olib qoling va radio oldidan uzoqroq o'tirib, diqqat bilan tinglang. Ismingiz nima? Idris. Idris, yoshingiz nechida? Ha? Yoshingiz nechida? 5. 5 tamisiz? Jajji da'vatchimizning yoshi 5 ta. Ismi esa Idris. Allohning yo'lida ularni kesamiz. Ular bizda qolamiz, kasil bo'lib tushadi. Inshaalloh ularni ularni o'ldirib Noto'g'ri aytasiz, Shayx Idris. Nima haqqi bor ekan ularni? deb topdi. Ular qo'rqoq bo'lib turibdi. Jang qilamiz. Alloh yo'lida qo'rqmaymiz. Ulardan patchoqlarni chiqaramiz. Ular xor bo'lib ketgan. Hammasi patchoq-patchoq bo'lib ketgan. Ular nimaga meva-chevalar yeb o'tibdi? Inshaalloh muslimalarni ozod qilamiz. Inshaalloh. nima degan bo'lardingiz ha ummatga hozir uxlayotgan ummatga nima degan bo'lardingiz dushmanning tanki ustida dam olib o'tirgan favjlardan birini yerga qulatgan. Yana shu Ulada mintaqasida harakatimiz mujohidlari Sharqiy Turkistonlik mujohid birodarlarimiz bilan birgalikda amaliyot qildilar. SVD qurolidan Uyg'ur birodarimiz murtadlardan birini yer tishlatdi. Banuga yaqin joyda joylashgan Rasulhil mintaqasida birodarlarimiz Ansor birodarlar bilan birgalashib, pistirma amaliyotini o'tkazishdi. Bu jangda dushmanning 4 ta doksan rusumli mashinasini urishgan. 10 ta askarning o'lganini birodarlar o'z ko'zlari bilan ko'rishgan. Favjilar radioda 4 tasini tan olgan. Mahalliy xalqning aytishiga qaraganda favjilardan 14 ta o'lgan ekan. Pokiston Suvatda amniyat qo'mondonini uyga ketayotganida mujohidlar o'qqa tutib o'ldirdilar. Hozirda Suvat viloyatida mujohidlar murtatlarga qarshi yanada shiddatli kurashmoqdalar. Peshovar shahridagi Bacha Xan aeroportiga mujohidlar shanba kuni kechasi BM1 va boshqa raketalar bilan hujum qildilar. Hujumda kamida 10 ta dushman o'ldi, 30 dan ortig'i yarador qilindi. Yana Pokiston Xaybar mintaqasining Jamrud shahrida bozor oldidagi avtobus bekatida portlovchi modda bilan to'ldirilgan mashina o'tib ketayotgan politsiya karvoni yaqinlashishi bilan portlagan. Natijada dushmanlardan 10 tasi o'lib, 15 tasi yarador bo'ldi. Yaradorlar jiddiy jarohatlangan va o'liklar soni yana ortishi mumkinligini rasmiylar bildirib o'tishdi. Iroq Shimoliy Mosul shahrining Mufakiya qishlog'ida amalga oshirilgan amaliyotda 20 ga yaqin Shia yo'q qilindi. Tuz Qurmata shahrida mashinaga joylashtirilgan bombaning portlashi natijasida yana 5 ta Shia o'ldirildi. 25 tasi og'ir yarador qilindi. Hukumat axborotining ma'lum qilishicha, Bakuba shahrida yo'l chetiga o'rnatilgan mina portlashidan atiga bir polis o'lgan, yana 10 tasi yarador bo'lgan emish. Yana Iroq. Kirkuk shahrida qo'yib ketilgan minaga politsiyachilar yaqinlashishi bilanoq portladi. Kuchli portlashdan 9 politsiyachi o'lgan, 10 ga yaqini yarador bo'lgan. Suriyaning murtad hukumatining quruvchi tayyoralari falastinlik qochqinlar markaziga hujum qildi. Hujumda esa 10 ga yaqin musulmonlar hayotdan ko'z yumdilar. Washingtondagi tadqiqot markazi butun jahon kofir va musulmonlarning qaysi yo'nalishda ekanligining hisobotini taqdim etdi. Hisobotda keltirilishicha, dunyo aholisining 2 milliard 200 millioni o'zini nasroniy, 1 milliard 600 millioni esa islom diniga taalluqli deb hisoblaydi. Bundan tashqari, dunyoda 1 milliard hindu, 500 million butparast va 14 million yahudi dini vakili bor. Jahon aholisining 58 millioni yoki 1% ga yetmagan qismi bahoilik, daosizm kabi mayda dinlarga e'tiqod qiladi. Hisobatda 1 milliard 100 million odam o'zini hech bir dinga taalluqli emas deb hisoblasha aytiladi. Ularning 700 millionga yaqini Xitoy fuqarolaridir. AQShda navbatdagi qonli fojia sodir bo'ldi. Connecticut shtatida 20 yoshga kirgan Adam Lanza ismli bir telba avvaliga o'z uyida otasini otib o'ldirdi. Keyin maktabda dars berayotgan tuqqan onasini va uning 20 ta o'quvchisini birma-bir otib o'ldirdi. Adam Lanza o'zi bilan 3 ta avtomat olib kirgan va har bir odamga 3 tadan o'q uzgan. Shuningdek bu telba maktab direktori va yana 4 odamni ham qatl qilgan va muvaffaqiyatli amaliyotdan keyin Adam Lanza o'zini ham otgan. Voqiyadan xabar topgan AQSh prezidenti Barack Obama zudlik bilan maktabga yetib kelib, o'lganlar yaqiniga ta'ziya bildirdi va bunday ishlar boshqa qaytarilmasligiga va'da berdi. Xitoy Xinan viloyatining Chenpeng qishlog'idagi maktablardan biriga pichoq bilan qurollangan 36 yoshli yana bir telba kirib 22 o'quvchini yarador qildi. Sinhua agentligining bildirishicha, yarador qilinganlarning 22 nafari maktab o'quvchilari va bittasi o'qituvchi bo'lgan. 36 yoshni qarshilagan bu telba tezda qo'lga olingan. Germaniya prezidenti Joachim Gauck Afg'onistonga kelib, nemis askarlari bilan uchrashdi. Shuningdek, Gauck 2014-yilda xalqaro qo'shinlar olib chiqib ketilgandan so'ng ham poytaxt Berlin Afg'onistonga yordam berishda davom etishini bildirdi. seshanba kuni Afg'oniston poytaxti Qobulda chiqish qilgan Germaniya prezidenti mazkur mamlakatda demokratik islohiyatlarni amalga oshirish zarurati haqida gapirdi. Gaukning aytishicha, Afg'onistonda qonun va so'z erkinligi ustuvorligi o'rnatilishiga va'da berarmish. Ushbu xabarlar bilan navbatdagi jumadan jumagacha dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Navbatni fors, nemis va rus tillaridagi dasturlarga berib, sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. كالسيف كالريح كالموج غزارة غد كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلك أكابابيل تخرق بالرعب جدارا